Люди підходили, підходили. Оператор з камерою видряпався на плоский дах автобуса і заходив сюдити об'єктивом, наче кулеметник, що відбиває атаку. Його помітили, але як слід не відреагували, бо саме в цей час спітніло від хвилювання молодший лейтенант притулив до вуха рацію і, очевидно, вислухав остаточний наказ. Рацію пересунув за спину, а в руці у нього вже був мегафон. Ну і звичайно. Прошу розійтися, міроприємство заборонено. Звукооператор зрадів і вистромив з машини тупий спис з мікрофону на кінчику. З натовпу викотився огрядний та поважний череватько. Заходився авторитетно запевняти, що ніякого спеціального дозволу на травні процесії не потрібно, а отже вимоги міліції незаконні. З автобуса вибігли ще двоє моторних хлопців один з ручною камерою, другий з репортером на поготові. Тут уже не можна було не звертати уваги. На хлопців спробували нагримати. Однак, коли побачили, що їм цього тільки й треба, записують, схаменулись і почали хто відвертатися від камери, а хто розчинятися у натовпі глядачів. Кілька хвилин майже всіх полотняних піджаків та тьмяних краваток, літня уніформа південного чиновництва, немов корова язиком злизала. Зникло кілька рекетерів, мабуть, е, найтверезіших чи найкмітливіших. Оператори продовжували зйомку. Рація лейтенантикова знову затріскотіла. Надійшли свіжі вказівки. Поки він прислухався, коротко відповідав. Пропхався задрипаний рафик, і з нього посипались на землю музиканти. Останні ще витягали інструменти, а перші вишикувалися, грали щось що дуже віддалено нагадувало безсмертний моцартівський марш. Телевізійники все це знімали, ну і записували. Лейтенантик дослухав рацію, спітнів ще дужче і заметушився, заганяючи свою команду у азики. За дві хвилини машини захурчали і зникли. На майдані залишилось кілька сержантів. На їхніх обличчях легко можна було прочитати категоричний наказ не втручатися. Телевізійники знімали і це. Ракетери затоптали допалки, підхопили трони. Оркестр рушив з ними, не припиняючи тортури над Моцартом. І тут із групи клаваних потрух вискочила Тетяна Стеценко і дзвінко крикнула Стійте, не смійте його з музикою ховати, він убивця!» Моторні хлопці трудилися, як бджілки, тож, мабуть, побоюючи всевидющого телеока, один із ракетерів тільки те й зробив, що легенько відштовхнув Таню з дороги, та ще додав кілька слів, яких досі на її адресу ніхто навіть подумки не промовляв, начебто нічого особливого, але здалось Тетяні, що то лише аванс. Хай там що, але музика враз змовкла. Оркестранти зупинились і помітно переділа колона, рушила далі, як то мовиться, у мертвій тиші. Найближчим часом ексцесів більш не було. Хіба що відбулася досить гостра розмова першого секретаря райкому з телевізійниками, яка увінчалась поповненням місцевої відеотеки копією матеріалів, знятих уранці. Ексцеси почнуться пізніше, надвечір, коли в райком викличуть для бесіди з першим деяких активістів траурної церемонії, далеко не останніх людей у районі. Однак то буде згодом. А зараз? Зараз Микола Сагайда, вирвавшись на годинку з роботи, заспокоює ображену Таню Стеценко, а сіра Волга з тонованими вікнами мчить трасою, залишивши позад себе тихе містечко Узень. Вадим кермував, а Матвій Петрович, послабивши кроватку, продовжував розпочату нещодавно розмову. Тоді я спитав себе, що було б, якби жора залишився живий, а виходило ось що. Він здобував блискучу перемогу, точніше, комплексний виграш.